Awit, Kabanata, Siyam na Putlima Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong patungkublihan, ating niyang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh siya ay dakilat, makapangyarihang Diyos. Ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dinidiyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang tayo na't lumapit. Sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ati may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan. Mga tupang kanyang inaalagaan. At ngayon, kanyang salita'y ating pakinggan Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Apat na pung taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam ang aking sinabi. Sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko, ako ay sumumpang hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.